Daarna het die Heere een vier gestuur, en die 250 mans wat die weer ook wou offer, het verbrand. Die Heere het vir Mooses gesê, sê vir die priester Eleazar sien van Aaron, hy moet die panne optel en die koele weghoor, want die panne van jullie sondaars wat gesterf het, is nou gewijd. Jylle moet die panne plaatslaan en die plate teen die altaar vastmaak. Die manne het die panne na by die altaar gebring, daarom is die panne gewijd, en die platen moet voor de Israëlieten het teken wees. Die priester Eleazar het toe die bronspanne geneem en hy het hulle plaat geslaan en die plate teen die altaar vastgemaak. Wanneer die Israëlieten die plate zien, dan moes hulle onthou dat net iemand van die nageslag van Aaron bij die altaar mag komen om wierook te brand. Als iemand anders daar wierook brand, dan zal diezelfde met daar die persoon gebeur wat met Kurach en zijn vrienden gebeur het. Die Heere het vir Mooses gesê, hy moet dit vir die Israëlieten sê. Die volgende dag het die hele volksvergadering van die Israëlieten vir Mooses en Aaron beskuldig. Hulle het gesê, jylle het die volk van die Heere doodgemaak. Die Israëlieten het opstandig geword tegen Mooses en Aaron, maar toe hulle kyk na die tent waar die Heere aan die Israëlieten verskyn, toe was die wolk oor die tent en toe sien hulle die licht wat om die Heere, die koning, is. Toen Moses en Aaron bij die tent kom, het die Heere vir Mooses gesê, Julle moet weggaan van die volksvergadering, ik wil hulle nou dadelijk laat sterf. Mooses en Aaron het gaan le met hulle gezichte teen die grond. Toe sê Mooses vir Aaron, neem een pan en sit daarin van die koele wat op die altaar is. Sit dan weer ook op en gaan gauw naar die volksvergadering toe en doen versoening vir hulle. Die Heere is baie kwaad, en daar is mensen wat begin sterf. Aaron het gedoen wat Mooses gesê het. Die mense het begin sterf, maar Aaron het tussen hulle ingehaard loop en hy het die weer ook gebrand en versoening gedoen vir hulle. Terwijl hy daar staan tussen die mensen wat gesterf het en die mensen wat nog gelewe het, het daar nie meer mensen gesterf nie. Daar was 14.700 mensen wat gesterf het. Korach en zijn vrienden het ook gesterf. Aaron het teruggegaan naar Moeses bij die tent waar die Heere aan die Israëlieten verskyn daar het nie nog mensen gesterf nie.